The next piece exalts the beauties of the island of Lefkas as the island of contrasts, full of green mountains and sandy beaches, where the local population seek to preserve their customs and way of life despite the faceless onslaught of tourist development. Λευκάδα. Το νησί των αντιθέσεων. Λευκάδα. Μια μικρή καταπράσινη γωνιά με απόκριμνες ακτές αλλά και αμμουδιές μοναδικές. ορεινά χωριά με πλατάνια και τρεχούμενα νερά, κατάφυτες ακρογιαλιές που συνθέτουν μια επιβλητική παρουσία ανάμεσα στα νησιά του Ιωνίου. Οι κάτοικοι ζεστοί, φιλόξενοι, γεμάτοι ζωντάνια προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανή την παράδοση του νησιού και να συνδυάσουν τις απρόσωπες τουριστικές επιχειρήσεις με την απλότητα και το κέφι του λευκαδίτικου τρόπου ζωής με έκταση 303 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι το τέταρτο σε μέγεθος νησί των Επτανήσεων. Οι Λευκαδίτες καλλιέργησαν με υπομονή και επιμονή και το τελευταίο κομμάτι γης. Φύτεψαν αμπέλια, ελιές και ανέπτυξαν την αλία. Οι Λευκαδίτισες διατηρούν με φροντίδα αναλύωτα τα ήθη και έθιμα και οι γιορτές και τα πανηγύρια συνεχίζονται από γενιά σε γενιά. Το νησί είναι η ιδιαίτερη πατρίδα των εθνικών ποιητών της Ελλάδας, του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη και του Άγγελου Σικελιανού. The island of Lefkatha is one of a group of Greek islands, otherwise known as the Ionian Islands. In the narrative you've just heard, they are described by a word meaning seven islands. Do you remember what it is? If not, listen to the recording again. Eptanisa.